Такое веление братьев по разуму. Близится время больших испытаний для всех нас и для Родины. Мы в преддверии великой битвы за общину, за счастье всех русских народов. Вы все должны удержать ее во всех концах, от Балтийского моря до Японского, от Белого до Черного. Ми духовний інтернаціонал. Мах окинув усіх палахким поглядом і простягнув правицю до Леоніда. Вот один из героев Отечества. Это он поджег свечу в Карабахе. Ее сияние освещает далекие миры. Таков был приказ братьев по разуму. Только кровь большого очищения способна омыть горы. Работай дальше. «Я не один», — скромно молвил Леонид. «Со мной великая община». Но этого очищения мало. Горы стонут от наслоения зла и просят очищения кровью. Только она способна омыть скверну. Георг, Анатоль, Васин, вам предстоит уйти на Северный Кавказ, охватить Грузию, Абхазию, Чечню. Создайте свое братство и готовьтесь к очищению Кавказа. Кровью клопов, которые не ценят великой общины, великой родины, братства русских народов — омойте горы и горные реки. Готовьтесь к битве. Я буду неустанно помагать. Три невисокі чоловіки вклонилися магові. Валеріан, Веньямин, Жанет, уйдете в Прибалтийские республики. Там тоже будет бой. Біляві з холодними лицями молодики і чорнява жінка мовчки кивнули головами. Людмила, Серафима, Игорь, вам отдаю солнечную Молдавию. Группа из пяти человек уйдет в Крым. Многочисленные члены нашего братства разойдутся во всех республиках. Центр будет координировать все события невидимого боя. Пусть пауки перегрызут сами себя во имя великого очищения. В Белоруссию достаточно послать и одного. Там все хорошо. Там народ покорный. Какой-то десяток-два непокорных не составляет угрозы. Об Малороссии особый разговор. Ты, Елена, поведешь там особенный бой. На кровопролитие их уже не толкнешь, но есть и другие методы борьбы. Работая с психикой этих рабов-пауков и индивидуально с теми, кто будет мешать. Некоторых можно просто убирать физически. Ты знаешь, как это делается на расстоянии. Сила в тебе мощная. Собери группу помощников. В Малороссии будет особенный бой. Хохляндия — это самый важный орган матери Родины. Помните об этом. Без него она не сможет полноценно жить. Это вечный донор, который давал и дает все, и особенно крепит Россию духовно. Здесь не будет крови, но бой будет страшный, невидимый и жестокий. Мы выдернем ихние души. Малороссия задергается в наших руках. Кривоглазов, ти готов? Готов. Вискочив невеличкий худий з непропорційно довгими руками чоловічок. Кінцівки сягали колін. Готов выполнить любой приказ. Работаете с Еленой вместе. Она в тени. Ее нельзя выставлять. Нам нужны души в возрасте от 14 до 18 лет. Работайте. Служу Отечеству. Комаров. Вийшов повногубий, з таємничим обличчям середнього віку чоловік і, схиливши на бік голову, слухав мага. Ты явишь все чудеса и возможности своего таланта. Целительство, изгнание духов. Собирай побольше клопов на стадионах перед экранами телевизоров. Нам нужны послушные люди. Работая дальше над единым народом. Ты знаешь, как это делается. На тебя центр очень надеется. Ты должен охватить все города, все республики. Твое время скоро наступит. Готовься. Пусть великий властелин мира вдохновляет вас. и помогает вам. Мы в преддверии боя за Родину. Я верю вам. О встрече сообщу. Будет она во плоти или только в тонком теле, решу сам. Разлетайтесь, він махнув правицею. Олена встигла побачити на ній кіхті. Вмент опинилася у своїй квартирі з відразою подивилася на своє бліде, неживе, як унава тіло, увійшла в нього, як старий одяг. Було непереборне бажання виспатися. Вона впала навзнак, смикнула ковдру і провалилася в глибокий сон. Ольга зайшла на шкільне подвір'я і відчула, як все тут на неї тисне навіть дерева й кущі. Прочинила двері до вчительської і стримано привіталася. Кілька вчительок вели якусь жваву балачку і на привітання не відповіли. У цих стінах розучилися вітатися, сказала голосніше. А ви разві здоровались? Вчителька російської літератури нервовим кроком вийшла з кімнати. Викладач англійської обдала Ольгу зневажливим поглядом і теж вийшла. Тої ж хвилі з'явилася секретарка і сказала, дивлячись на неї, Вас визиває директор. Ольга прочинила двері, знову привіталася і знову не почула відповіді. Я что-то не вижу заявлення. Вы должны были положить его еще вчера после работы на стол. Директор очікувально дивилась на неї. Чим ви мотивуєте своє рішення? Я погано працюю, у мене багато відстаючих учнів, я порушила дисципліну. Ольга сіла навпроти, хоча директор і не запропонувала їй стільця. Ви просто нам не підходите. У нас русская школа і український язик. Вона змовкла, підшуковуючи потрібне слово, але ніяк не могла його знайти. Ви сеєте смуту. Я от вас, например, не слышала ни единого русского слова. А школа-то, повторяю, русская. Я теж не чула від вас, Людмило Сергіївно, жодного українського слова. Хоча ви українка, і земля, на якій стоїть і наша школа, і ми з вами Україна. Я розмовляю мовою свого народу, тією, якої навчила мене мати, до речі, теж вчителька. Значить, плохая мать і плохая учительниця – если не научила дочь уважать язык великого русского народа. Її голос зірвався на крик. Не раджу вам ображати мою матір і мене. Не підвищуйте голосом. Ви йдете проти течения. Кому, скажіть чесно, нужен ваш язик? Мені потрібна моя мова і мільйонам українців. Хто дав вам таке право говорити і вирішувати за весь народ? Жизнь мені дала такое право. Наша совєтська жизнь. Вона підхопилася і зависла над Ольгою. Здавалося, стримує себе зі всіх сил, щоб не вхопити указку, що незмінно лежала в неї на столі, і не почастувати нею непокірну вчительку розрядив ситуацію телефонний дзвінок. Вона вхопила слухавку і кинула дражливо. Петренка слушает. Поволі опустилася в крісло, голос падав до шепоту. Да, Мариночка Семеновна, хорошо, миленькая, добренька, любимая, я все поняла. Да, мы побеседуем. Беседуем как раз сейчас. Да, да, хорошо. Вона поклала трубку і сказала, не дивлячись на Ольгу. Идите работайте, но без ваших штучек, пьес на шевченковскую тематику и прочее. От классного руководства мы вас освобождаем, чтобы вы не портили детей своими разговорами. Это правда, что вы закрывали дверь в десятом классе и читали Симоненко? Правда или нет? Ольга молчала. Я докопаюсь до этого. Если это правда, то вас ничего не спасет. Ольга вийшла. У шкільних коридорах гамір поволі стихав. Вона прочинила двері сьомого класу. Тут стояв галас. Здавалося, її поява нікого не збентежила. Дідлахи про щось сперечалися. Ольга перечекала, поки галас втихне, і розпочала урок. На задніх партах сиділа група дітей, що були звільнені від вивчення української мови і літератури. Вони відверто глузували із своїх однокласників, сміялися, перегукувалися, інколи зривалися на регіт. Ольга страждала, дивлячись на ті зухвалі, нахабні дитячі лиця, на яких було стільки зневаги і цинізму. Ану, Шевченка, врєш що небудь у тебе хорошо получається, злетіло чиєсь дзвінке, зухвале. Отвали, стерво, а то я тебе гепну, голосом молодого півника вириснув хлопчак з останніх рядів. Розлігся регіт. Как бабахну по башке залізяка, і усі клепки повипадають, додав знущальним тоном юний артист. Ольга спалахнула. Перечекала, поки вляжеться сміх, і якомога спокійніше попросила. Шевченко і всі інші. Не заважайте нам працювати. Чого, чого? А я не понімаю, зухвало вигукнув хлопчак. А може, я глухой? Напевно. Тільки у тебе глухота не фізична, а моральна і розумова. Ольга зупинила спокійний погляд на нахабному личку. Чого це я глухой? Я все хорошо слышу, наїжачився враз. Ні, ти глухий, коли не чуєш краси рідної мови і знущаєшся з неї. Щось не гаразд у тебе з тими вухами, якими людина чує красу, і ти ще й носиш прізвище генія нашої нації. Підліток реготнув, покрутив пальцем коло скроні і відвернувся. На перерві зайшла одержати зарплату. Відшукала своє прізвище, розписалася. Погляд ковзнув по тому, що було поруч. Проти нього стояла значно більша сума, хоча уроків мали однакову кількість. Ось воно, пояснення багатьох запитань. Ольга поклала гроші в гаманець і вийшла. За русифікацію платять значно більше. День тягнувся довго, долала його з відчуттям гіркоти.